Ebe kontua bat gaur eh, lotan ginela, goizeko zeitan e, eh, takurrak sartu dira eh, logelara gu esnatu eta albezen fite eramatera azkenean. Hala ere, etxan zer pixka bat sekatu dute a, manifarekin e, lotzen algintuen zkogarik e, zuten eta segituan eraman gaituzte kontxe bandalizatuetan e, komisaldegira. Eta gero e, Baionako komisaldegian nola pasa da? Baionako komisaldegian egin gehituzte banandu asteko eta baita autoan zehar bidaia bakoitzak gure aldetik egin dugu eta eh, deklarazioak hartu dizkigute eh, hainbat galdera ezberdin nekin eh, manifari buruz, alkateari buruz eta manifaren aldarriei buruz zirena gehien bat eta behin deklarazioak hartu eta zeldara jautsi gehituzte eta zeldan egon, egon gara zain Esan dizuete zer leporatzen dizuete edo zergatik guzti hau? Bai, eh, leporatzen digute ez dugu leporak eta berdina guztiok, baina orokorke erratzeagatik izan da alkateari eta bai eh, poliziari agresio berbal eta fizikoa eta bandera frantsesaren lapuketa leporatu zego. Eta operazio netaz gain badakizue hauzionek segida ukanen duen? Ba, horrengoz ez daukigu segur ikusi dardugu Prokuradoreak e, eh, segide ematen dien e, eh, eh, lastegiak ingo dugu, espero. Zein da olako operazio polizialen asmoa zure ustez? Nire ustez azkenean mugitzen garen gazte honaktan belduka sartzea da hauen helburua hasiera batean, eta guk e, <laughs> erakutsi behar dugun jakera ez garela belduktuko <laughs> onelako atxiloketen augean.